بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الثالث الاجماع دليل السبوم اجماع هست قرآن خوندين سنة خوندين و رسیدیم به اجماع تعريفه ركنه و مستنده حجيته انواعه إمكان انعقاده وقوعه فعلا تعريف اجماع رميارة تو إن بحث تو إن فصل ركن شرائطش رو مستند اجماع رو حجت بودنش رو انواع اجماع رو آیا ممکنه منعقد بشه این اجماع یا نه و اینی که میگه در آخر هم میاد اثبات میکنه که فعلا و عملا اجماع رخ داده است تعریف الاجماع الاجماع فی اللغتی اما العزم على الشيء اجماع در لغت یا عزم کردن بر چیزی یقالو گفته میشه در عربی اجمع فلان علی الامر ای ازم علیه فلانی اجمع کرد بر امر یعنی ازم کرد موقعی که میگن اجمع فلان علی الامر عرب ها ای عزمه یعنی اراده کرد ازم کرد و منه قوله تعالی و از همین است این آیه کریمه فاجمعوا امركم و شرکاءکم پس عزم کنید امرتان را خب اعظمو اعظم کنید و اما گفته بود که اجماع در لغت یا به معنی عزم و اما یا به معنی الاتفاق یا در لغت به معنی عزم یا به معنی اتفاق یقال اجمع القوم على کذا اجماع کردن قوم بر فلان چیز ای اتفقوا علیه معنیش اینه که چکار کردن اتفاق کردن بران و فی اصطلاح الاصولیین و در اصطلاح اصولی ها اجماع چی است هو اتفاق المجتهدین من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي اجماع در اصطلاح اصولی ها یعنی اتفاق کردن این هو زمیر شعن هست اتفاق کردن مجتهدین امت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتش در عصری از عصرها بر حکمی شرعی ببینید تمام این قیود رو در ذهن داشته باشیم ای یعنی ان الاجماع لابد فیه من الاتفاق على امر من الامور اجماع باید درش اتفاق بر امری از امور باشد و ان یکون صادرا من المجتهدین الذين تتوافر لديهم اهلیت الاجتهاد و این, و این اتفاق باید صادر بشه از مجتهدینی که اهلیت اجتهاد رو به وفور دارند فلا عبرت بقول العوام پس در نتیجه سخن عامه سخن عوام الناس اعتباری ندارد ومن ليس أهلا للنظر في, في استنباط الأحكام الشرعية پس در نتیجه سخن عوام و کسانی که اهلیت نظر رو در استنباط احکام شرعی ندارند عبرتی و اعتباری ندارد و ان یکون الاتفاق من جميع المجتهدین فلا يعد اجماعا ملزما اتفاق اكثر المجتهدين اكثر المجتهدين و این که اتفاق از تمام مجتهدین صورت گرفته باشه پس شمرده نمیشه اجماع ملزم پس اجماع ملزم نیست اجماعی که الزامی نیست زمانی که اتفاق از اکثر مجتهدین باشد آه؟ مهم نیست مهم اینه که مجتهدین رو نگاه میکنیم تو اون عصر باید مال همه باشه مال اکثر اجماع حساب نمیشه خود در یک عصری ابتدای اسلام ما پنج تا مجتهد داشتیم مثلا میگم در عصر دیگه 50 تا تعداد مهم نیست مهم اینه که مال تمام مجتهدینی باشه که اهلیت رو دارند نه این اجماع نیست سه چهار نفری که باشه بقیه حالا اون انواع سکوتی و غیر سکوتی خواهیم رسید اونو بقیه انکار بکنن حرفشونو نه بقیه حرف اینا رو قبول نداشته باشند منظورت اینه فقط سه چهار نفر اجماع بکنن این نمیشه اجماع دیگه این اصلا بهش اجماع در نزد تمام اصولیون بهش گفته نمیشه و خب اون سکوتی رو جلوتر میخونیم بریم جلوتر پس فلا يعد اجماعا ملزما اتفاق اكثر المجتهدين اجماع ملزمی شمرده نمیشه اتفاق اکثر مجتهدین ولا اجماع اهل المدینه وحدهم ولا اجماع مدینه ها تنها ولا اجماع اهل الحرمين وحدهم ولا اجماع اهل حرمين مكه ومدينه تنها ولا اجماع المصريين المصرين مصريين اگر مصريين می بود اون موقع بصره و کوفه رو نآورده بود ولا اجماع المصرين البصره والكوفه وحدهم و نه اجماع دو شهر اه، بصره و کوفه تنها ولا اجماع الشيخين و نه اجماع شيخين یعنی ابو بكر و عمر ولا اجماع الخلفاء الراشدين الاربعه ولا اجماع خلفاء الراشدين چارگانه ولا اجماع اهل البيت ولا اجماع اهل بيت علي و فاطمه و حسن و حسین الله عنهم اینا به تنهایی اجماع اجماع ملزم نیستن ولا بد من ان یکون المجتهدون من امت محمد صلی الله علیه وسلم و ناچارن که مجتهدین از امت محمد باشند فلا يعد اتفاق اهل الملل الاخرى اجماعا شرعیا اتفاق اهل ادیان دیگر اجماع شرعی شمرده نمیشه لاختصاص الاجماع في أدلة الشريعة بالأمة المحمدية التي ثبتت لها العصمة من الخطأ بخاطر كم مختص هس اجماع در ادله شرعي بأمة امت كي اسمت عن از خطأ ثابت شده زماني كي اجماع اجماع بر بشيء بشه اسمتشون ثابت هست ولا ينعقد الاجماع في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع در حال زندگانی بيانبر بس نميشه چرا لان الرسول ان وافق المجمعين على الحكم كان الحكم ثابتا بالسنة زيرا كبيانبر اگر نظرش موافق بود با اجماع کنندگان بر حكمي اون موقع اون حكم بوسيلة سنت ثابت است لا بالاجماع نبا اجماع وإن خالفهم سقط اتفاقهم و اگر پیامبر هم صلى الله عليه وسلم مخالفت کند با آنان اون موقع اتفاقشون اعتباری نداره ساقط میشه ولا يكون الإجماع إلا على حكم شرعي كالوجوب أو الحرمة أو الصحة أو الفساد وإجماع ونمي باشد إجماعي اجماع مجر بر حکم شرعی مانند وجوب حرمة صحيح بودن وفاسد بودن فلا يعول على الاجماع في الأمور اللغوية ككون الفائل التعقيب أو القضايا العقلية كال حدوث العالم أو الدنيوية كالآراء والحروب وتدبير الشؤون الرعية ونحوها من أحوال العرف والعادة التي لا تتعلق بأفعال المكلفين اعتبار ندارد يا معتبر نيست یا کمک گرفته نمی شود بر اجماع در امور لغوی مانند اینی که فا برای تعقیب هست فا برای تعقیب هست ولی این اگر اجماع در این امور اعتبار نداره یا به عبارتی در این امور از اجماع کمکی گرفته نمیشه پس اعتماد نمیشه بر اجماع در امور لغوی مانند این که فا برای تعقیبه یا قضایای عقلی مانند این که عالم حادث است یا امور دنیوی مانند آرا و جنگ ها و تدبیر امور رعیت و امثال این چیزها از حالات عرف و عادتی که متعلق تعلق به افعال مکلفین ندارد نه نه اون اموری که متعلق به افعال مکلفین نیستند موقع مکلف میگیم یعنی از جهت شرع بله. اونها بله اجماع کاری به این مسائل نداره رکن الاجماع و شرائطه ركن إجماع وشرائط إجماع ليس للإجماع إلا ركن واحد بالمعنى الدقيق لكلمة الركن وهو اتفاق المجتهدين إجماع ندارد رکنی جز رکن ركن أجر معنای دقیق کلمه الركن باشد پس به معنای دقیق کلمه رکن اجماع فقط یک رکن دارد و آن هم اتفاق مجتهدین است فإن لم يحصل الاتفاق بینهم فلا ينعقد الاجماع اگر اتفاق حاصل نشد بینشان پس اجماع بسته نمیشه و یشترط للاجماعی سته شروط هی پس رکن اجماع رو گفت برای اجماع شش تا رکن رو ذکر کرده است ان يكون القائمون بالاجماع عددا من المجتهدين فلا يتحقق الاجماع بمجتهد واحد لأن معنى الاتفاق لا يتصور إلا بعدد من العلماء فإن لم يوجد إلا مجتهد واحد أو اثنان في عصر من الأصول لا ينعقد الإجماع شرعا أولئك اجماع رو اجماع میکنند باید عدد تعدادی از مجتهدین باشند پس اجماع محقق نمیشه با یک مجتهد زیرا معنای اتفاق کردن متصور نمیشه مگر با تعدادی از علما خب ما چه زمان میگیم اینا اتفاق کردن زمانی که گروهی باشن یک نفر که نمیشه کلمه اتفاق و برش کار کرد به برد فإن لم یوجد پس اگر یافت نشد جز مجتهدی واحد یا دو نفر در اصری از اصور اجماع شرعا منعقد نمیشه دو أن يحدث الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي فلو اتفق أكثر المجتهدين فلا ينعقد الإجماع اتفاق از تمام مجتهدین بر حکمی شرعی رخ دهد اگر اتفاق اگر اکثر مجتهدین اتفاق کردند اجماع بسته نمی شود مهما قل عدد المخالفین و کثر عدد المتفقین چند تعداد مخالفین اندک باشد و تعداد اتفاق کننده ها زیاد باشد لأن الإجماع لابد فيه من اتفاق جميع مجتهدي البلاد الإسلامية زيرا كإجماع ناچاراً باید درش اتفاق جميع مجتهدين سرزمین إسلامي اسلامی باشد ولا عبارة بقول غير المجتهدين والسخن غير المجتهدين مجتهدین ندارت اعتباری ان يتوافر الاتفاق من جميع المجتهدين الإسلامي المسلمين في وقت الحادثة من مختلف الأمصار الإسلامية اتفاق از تمام مجتهدین مسلمان در وقت حادثه رخ بده کامل بشه توافر کامل بودن با وفور بودن پس اتفاق متوافر باشه از تمام مجتهدین مسلمانان در وقت حادثه از مختلف شهرهای اسلامی یا از شهرهای مختلف اسلامی فلا ينعقد اجماع في بلد معين كالحجاز والحرمين ومصر والعراق پس بسته نمیشه اجماع در شهری معین مانند حجاز یا حرمین یا مصر و عراق ولا ينعقد بآل البيت وحدهم و همچنین اجماع بسته نمیشه فقط با آل بیت او به اهل سنتی دون مجتهدی اشیعه یا بسته نمیشه با اهل سنت بدون مجتهدی شیعه این نظر خود استاد هست رحمه الله اما نظریه اصولیین این نیست مثلا شما به عنوان نمونه ارز میکنم در کتاب بدای و احناف اون اومده صریحا نقل شده میگه که خلاف شیعه لا یعتد حساب نمیشه یا ابن صلاح مثلا یا دیگر اصولیون اینو نمیگند حالا این نظر واجب بوده چار ان یکون الاتفاق به ابداع کل جلوتر البته شرایطی رو میاره که خود به خود این چار ان يكون الاتفاق ابداع كل واحد من المجتهدين رايه صراحه في الواقعه چار اتفاق اینو البته من جهت امانت علمی ذکر کردم چون شما بعدا که کتابای بزرگتر رو بخونید متوجه این چیز خواهید شد که اصولیون دیگر این نظر رو ندارند ان یکون الاتفاق به ابداع کل واحد من المجتهدین رأیه صراحتا فی الواقع اتفاق با آشکار کردن این اتفاق باشد با آشکار کردن هر یکی از مجتهدین رأیش رو صراحتا در مورد اون واقعه برابر است که این آشکار کردن قولا باشه یا فعلا باشه یک جا باشه یا جمع باشه پراکنده باشه یا در جمع یعنی یک جا ببین یا اه، پراکنده ببین ها پنج ان يقع الاتفاق من اهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة مجانبت البدع اتفاق از اهل, اجتهاد از اهل اجتهادی باشه که وصف به عدالتند و وصف به دوری از بدعتند لان النصوص دالتا على حجیت الاجماعی تدل على ذلك زیرا نصوصی که دلالت بر حجت بودن اجماع میکنند دلالت بر این چیزا میکنند دلالت بر این میکنند که مجتهدین باید عدالت داشته باشند باید بدعت نداشته باشند اما العدالة عند الجمهور فلأن حكم الإجماع وهو كونه ملزما إنما يثبت بأهلية الشهادة زیرا عدالت اما عدالت در نزد جمهور زیرا که حکم اجماع و آن این است که الزامی است و هو کونه ملزمه حکم اجماع اینه که ملزمه همانا ثابت میشه با اهلیت شهادت یعنی اون طرف اهلیت شهادت دادن رو داشته باشه و اهلیت شهادتی تکون بالعداله و چه کسی میتونه شاهد باشه شهادت بده اونی که عادل باشه کما نص القرآن الكریم همانطور که نص قرآن کریم اومده و اشهدو ذوی عدل منکم و شاهد بگیرید عادلان را از خودتان و اما مجانبت البدعه و اما چرا از بدعت دور باشن فان كانت البدعه مكفره ما دو نوع بدعت داریم اگر بدعت مکفره بود فصاحبها غیر مسلم اون موقع صاحب اون بدعت غیر مسلمه و ان كانت غیر مکفره اما اگر اون بدعتش غیر مکفره بود و دع الناس الیها ولی مردم رو به سمت بدعتش دعوت میداد سقطت ادالته بالتعصب الباطل بلا دلیل یسانده عدالت اون شخص ساقط شده بخاطر تعصبی که به تعصب باطلی که داره بدون دلیلی که اون شخص کمک بکنه ولا یؤخذ بقوله فی اجماع الامه لذا سخنش در اجماع امت گرفته نمیشه لذا لا يعد خلاف الرافضه في امامه الشيخين بإن جهات اختلاف رافزه در امام بودن شیخین اعتباری ندارد ولا خلاف الخوارج في امامت علی کرم الله وجهه و همچنین اختلاف خوارج در امامت امام علی کرم الله وجهه اعتباری ندارد یعنی اومدن خوارج امامت علی رو قبول نکردند ولی این اختلاف اینا اعتباری نداره روی امامت علی اجماع اهل سنت هست و مال خوارج که اهل بدعتن میگه اعتباری نداره شیش ان یعتمد المجمعون على مستند شرعی ان یعتمد المجمعون على مستند شرعی فی اجماعهم من نص او قیاس میگه اجماع کنندگان باید که اعتماد داشته باشند بر مستندی شرعی بر دلیلی شرعی در اجماعشان دلیل شرعی همچون نص یا قیاس لان الافتاء بدون مستند خطاون زیرا که فتوا بدون دلیل بدون مستند خطا است و قول فی الدین بغیر علم و قول و بدون علم در دین وهو منهي عنه في قوله تعالى وقول بدون علم در دين ازش نهي شده ولا تقف ما ليس لك به علم الله تعالى میفرمایند و وواقف مشو بر چیزی که به آن علمی نداری ولأن المجمعين ليس لهم بمحض عقولهم الاستقلال به اثبات الاحکام شرعیه و اجماع کنندگان چنین نیست برایشان به صرف عقلهایشون که بیاند حکم شرعی رو اثبات کنند یعنی اجماع کنندگان باید با مستند شرعی اثبات کنند نه با صرف عقلشون نه با محض عقلشون پس این شرط شیشون بود که این اتفاقی هست این شرط شرط اتفاقی است در نزد تمام علمای اهل سنت مستند الاجماع حالا که بحث مستند و آورد میگه این مستند اجماع چه چی چیزی هست یعنی اجماع کنندگان بر اساس چه دلیلی اجماع کنند هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه نت برو وجاء برو بمسجد شان الحصة موجودة هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه مستند اجماع شاس دليلي دلیلی که اعتماد کردن بران مجتهدین در آنچه که بران اجماع کرده اند ولا بد من توافره کما تقدم و ناچارن که وجود داشته باشد همانطور که گفتیم فلو انعقد الاجماع من غیر مستند لقتضى اثبات شرع بعد النبی صلی الله علیه وسلم و هذا باطل اگر اجماع بسته بشه بدون مستند این این چیز رو اقتضا میکنه که شرعی ثابت بشه بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار اینو اختضا میکنه که شرعی ثابت شده بعد از چه؟ بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم و هذا باطل و این هم چه است؟ باطل است میگه اگر اجماع بدون دلیل بسته بشه اقتضا میکنه اثبات شرعی رو بعد از پیامبر و این کار هم باطل است ثم انه یبعد عادتا حدوث الاتفاق بين المجتهدين من غير سبب يوجب الاتفاق سپس بغير از این میگه عادتا هم بعید است که بین مجتهدین اتفاقی رخ بدهد بدون سببی که این اتفاق رو واجب گرداند میگه بدون سبب این اتفاق هم رخ نمیده و یوحد بین الاراء وبين آراء یگانگی بیارد والمستند هو الذي يوحد آراءهم دلیل است که آرایشان را واحد میگرداند و یمنع تخطیهم حدود الشرع و دلیل است که مانع می شود تا از حدود شرعی تخطی کنند و هی اما میگه دلیل تخطی کردن یعنی رد شدن از حدود شرع وهي إما تفهم النص في المنصوص على حكمه وأن يا جان إن هي زمیر قصه هست زمیر قصه دیگه مرجع نداره یعنی با جمله بعد از خودش تفسیر میشه اما تفهم النص في المنصوص علی حکمه یا دریافت و فهم نص درونی که بر حکم آن نسی اومده او استنباط الحكم من المنصوص عليه بواسطة القياس على المنصوص عليه على المنصوص عليه یا استنباط کردن حکم از منصوص علیه به وسیله قیاس بر منصوص علیه او بتطبيق قواعد الشريعة والتزام مبادئها العامة بالرأي المقبول شرعا یا با تطبیق دادن قواعد شریعت و ملتزم بودن مبادئ عمومی اصولهای عمومی با رأیی که شرعا مورد قبول هست با قیاسی که شرعا مورد قبول هست این داره در مورد مستندشون حرف میزنه مستند این قواعد عمومی اصول کلی بله اون قواعد کبرای خمسه رو میگی؟ قواعد شر... قواعد اصولی قواعد اصول یعنی میگه این با تطبیق دادن قواعد شرعی استنباط بشه اون حکم یا با تطبیق دادن قواعد شرعی و ملتزم بودن به اصول عمومی با رأی که شرعا مورد قبول هست او بالاعتماد على ادله شرعیه یا اینکه اعتماد بشه بر ادله شرعی که استحسان مانند استحسان اینو خواهید خواند والاستصحاب و استصحاب والعرف و عرف و صد الذرائع و نحوها و صد الذریعه و ادله دیگر پس پس باید مستند شرعی اجماع داشته باشه ولا يصلح الالهام دليلا في الشرع اینا رو که تا اینجا گفت اینا به عنوان مستند بودند اینا به عنوان مستند چی بودند اجماع بودند یعنی نس قیاس و چیزای دیگه که ذکر کرد حالا یک نقطه ای رو داره میگه ولا يصلح الالهام دلیلا في الشرع میگه الهام صلاحیت دلیل بودن در شرع را ندارد الهام هر کسی اون موقع میاد ادعای میکنه حکمی رو امروز ثابت میکنه فردا که بهش میگه آقا از کجا آوردی میگه الهام شدن ولا يصلح الالهام دلیلا في الشرع لان الشرع يؤخذ عن صاحب الرسالة وصاحب الرساله نفسه لا يقول في الدين من غير وحي ببین چقدر دلیل و جالب آره میگه زیرا که شرع از صاحب الرساله گرفته میشه و صاحب الرساله خودش در دین بدون وحی چیزی نمیگه از الهام نمیگه بدون وحی چیزی نمیگه فالامت اولا بها الا تقول الا عن پس امت اولاتر است در این کار که بدون دلیل چیزی نگه فیکون الحكم جزافا او بالهوا والعقل والطبیعتی من عمل اهل البدعه والضلال پس در نتیجه حکم دادن تخمینی گذافگویی یا از روی هوا و هوس یا از روی عقل و طبع و سرشت از عمل اهل بدعت و گمراهی است این کار از اعمال این جماعت است و نوع المستندی فی رأی اکثر العلماء و نوع دلیل در نظر أكثر علما إما دليل قطعی من قرآن وسنة متواترة يا دليل است از قرآن وسنة متواترة فيكون الإجماع مؤيدا مؤيدا مؤيدا معاضدا له میگه یا دلیل قطعی است از قرآن و سنت متواتره پس اجماع در این حالت تایید کننده و کمک و عزودی است برای اون دلیل اجماع تایید کننده و کمکی برای اون دلیل قطعی و اما دلیل زنی یا اینکه مستند اجماع دلیل زنی هست و هو خبر الواحد و که همون خبر واحد و قیاس باشد فيرتقي الحكم حينئذ بالاجماع من مرتبة الظن الى مرتبة القطع واليقين درین صورت ارتقا یابد فراتر ميرود حكم این صورت به وسیله اجماع از رتبه زن و گمان به رتبه قطع و یقین والمصلحة المرسله گفت دلیل اجماع یا قطعیه یا زنی اگر دلیلش قطعی باشه اون موقع این اجماع یه است برای اون دلیل ولی اگر دلیل اجماع زنی باشه اون موقع اجماع که روی وسیله این دلیل زنی انجام گرفته این دلیل زنی به وسیله اجماع از زنی بودن میره به رتبه قطع و یقین والمصلحة المرسلة تصلح أن تكون مستند مستندا للإجماع مصلحة مرسله شايستجي وصلاحية دارك دليلي براي اجماع بشيء. فاذا تبدلت المصلحه جازت مخالفه الاجماع میگه زمانی که اون مصلحتی که به خاطرش اجماع رخ داده است اون مصلحت تغییر کرد جائز است که با اون اجماع مخالفت بشه چون اجماع به خاطر مسلحتی بوده و دیگر اون مصلحت وجودی ندارد و این مسلحت مرسله رو البته به شکل مفصل در دلیل ششم خواهیم خواند به اذن الله و احداث حکم یتناسب مع مصلحة الحادثه و به وجود آوردن حکمی که متناسب هست مناسبت دارد با مسلحتی که رخ داده ببینید این جز جمله قبلی است. یعنی ادامه جمله قبلی است گفت مسلحت مرسله صلاحیت و شایستگی دارد که دلیل اجماع باشه زمانی که اون مسلحت تغییر کرد جائز است با اجماع مخالفت کرد و حکمی رو به وجود آورد که با مسلحت جدید مناسبت دارد بدليل أن فقهاء المدينة السرعة أفتوا بجواز التفسير بدليل إن فقهاء فقهای هفتگانه فتوى دادن دادند که قیمت گذاری جائز است و کان الصائد فی عصر الصحابه عدم القبول بالتسیر اما تشيز مشهور والرائج دار در عصر الصحابة همين بود که قیمت گذاری جایز نیست و افت الامامان مالک و ابو حنیفه اعطاء الزکات للهاشمیین لما تغیر بیت المال و دو امام بزرگوار امام مالک و ابو حنیفه فتوا دادند که زکات به هاشمی ها داده شود زمانی که بیت المال تغییر کرد یعنی اینا اومدن علتیابی کردن در روزگاری که بیت المال وجود داشت هاشمیون از بیت المال تامین میشدن ولی بعدن که بیت المال از بین رفت تغییر کرد گفتن نوع مسلحت چی شده تغییر کرده لذا فتوا دادن که زکات دادن به هاشمی ها چی هست جایز است این دو امام مع ان اصل الحكم شرعی الله تحل الزکات لبنی هاشم در حالی که اصل شرعی دلیل شرعی میگه حلال نیست زکات برای بنی هاشم اونا اومدند علتیابی کردن مصلحتیابی کردن و به این نتیجه رسیدن و من ائمه المذاهب من شهادت الزوج لزوجته و بالعکس ببینید در فقه, فقه که انسان واقعا برای فقه مذاهب وارد بشه واقعا انسان اللحاظ استدلال قوی میشه اینو هیچ کسی نمیتونه انکار کنه شما در همون ابتدای اسلام یعنی در زمان ائمه چهارگانه رو ببینید ادله از قرآن و سنت و اجماع وسعت پیدا کردن به استحسان و استصلاح و استصحاب و مصلحت مرسله و صد ذریعه لذا می که بعد از اون بیشتر روی نصوص کار کرد نه این که دوباره اومد ادله رو که واقعا دلیل پشتشون هست اونا رو جمع کرد خب بریم جلوتر ببینیم جلوتر چی فتاوایی اومده است و من او ائمه المذاهب من شهادت زوج لزوجتی و من کردن ائمه مذاهب ببینید و من کردن ائمه مذاهب از شهادت دادن شوهر برای همسرش و همسرش برای شوهرش در حالی که این در زمان صحابه جایز بود ولی ائمه اومدن گفتن آقا دیگه جایز نیست چرا چون بعدا دیگه اون تقوای صحابه موجود نبود الان مشخصه که یک برادر برای برادرش یا یک زن برای شوهرش خلاصه بریم جلوتر ومن شهادة الأصول والفروع لبعضهم بعضا وأئمة فتوى دادن که اصول برای فروع نمیتونن شاهد باشن پدران براي پسران لمصلحة بخاطر يك یک وأون و بود الحفاظ على حقوق الناس من الضياء تا محافظت بشي بر حقوق مردم از زایه شدن و کان ذلك جائزا بین الصحابه در حالی که این این مسائل بین صحابه جائز بودند و در مورد مثلا شوهر اومده ادعا میکنه این زمین مال منه خب ائمه گفتن آقا ما به عنوان شاهد نمیتونیم زنش رو شاهد قبول کنیم جایز نیست و من امثله الاجماع المستند الى مصلحه المرسله و از امثله اجماعی که دلیلش مصلحت مرسله هست این مثال هایی هستند که میاره اجماع الصحابه في, في عمر على عدم قسمة الأراضي المفتوحة أنوة ووضع الخراج عليها ما کردن صحابه در دوران عمر بر تقسیم نکردن زمین هایی که فتح شده بودند اونوا یعنی با قهر و وضع الخراج علیها و قرار دادن مالیات بر اونها صحابه اومدن گفتن اینا تقسیم نشن و در عوض از اینا چی گرفته بشه خراج گرفته بشه تأمینا لمورد دائم لبیت المال تا ورودی های بیت المال تأمین بشه وللانفاق على المصالح العامه و بر مصلحت های عمومی خرج بشه یعنی ورودی های خزینه بیت المال از این طریق تأمین بشه آه نه نه انفراهم فراهم کردن تامین کردن تضمین هم میشه البته وللانفاق على المصالح العامة والمرافق من جيوش وثغور و وأنهار و جسور و ومحتاجين و عمال برای خرج کردن بر مسلحت های عمومی و کمک کردن برای ارتش، مرزها، رودها، پلها و قاضیها، کارگران و محتاجین یعنی مسلحت های عمومی وليبقى ذلك حقا لجماعة المسلمين اولهم وآخرهم على سواء دون حجر لبعضهم عنه و تا اینکه این یک حقی برای تمام مسلمین باشد اول و آخرشان به شکل برابر نه ممنوع کردن بعضی از آنها و تخصیص فئت بهی دون آخرین و خاص گردانیدن گروهی جز گروهی دیگر و نه گروهی دیگر آه؟ بله، بار صحابه اومدن به همگی این کارو کردن چطور؟ کی برخلاف صحابه اجماع کرده؟ ولی اینو میاره جلوتر حجی اینا خلاف صحابه و این اجماع مال خود صحابه که اینجا خوندی این اجماع مال صحابه در زمان عمر رخ داده و من هذه الاجامی و از جمله این اجماع ها اجماع الصحابه على جمع القرآن في مصحف واحد اجماع صحابه بر یک بر جمع کردن قرآن در یک مصحف و زیادت اذان ثالث لصلاه الجمعه في عهد عثمان رضی الله عنه و اضافه کردن اذان سوم برای نماز جمعه در دوران عثمان نه سوم هم آوردن میدونید چیه جاهای زیادی رو میرفتن یعنی همین یک جا نبودا میرفتن چون شهر مختلف بود مثل مکبری که برای نماز کرد و این اذان رو نمیشنیدند منظورش این نیست که تو مسجد گفته میشد به خاطر اینکه جاهای مختلف <coughs> خب به اقامه اذان گفته میشه بر اساس قاعده تقلیب بین کل اذانین صلات در حدیث اومده نه خب بریم جلوتر لاعلام الناس بالصلاة برای اعلام کردن مردم برای نماز لا سیبا البعیدون علی المسجد مخصوصا اونایی که دور از مسجد بودن که لا تفوتهم الصلاه البته اون علتی که اون موقع اذان اضافه کردن الان دیگه اون مصلحت وجود نداره الان بلندگوها اومدند نه منظور اینه که الان دیگه اگر اون اذان حذف بشه هیچ مشکلی وجود نداره چون اگر باشه عمل, عمل خلفا بوده کسی علمای خلفا رو جز بدعت حساب نمیکنه که لا تفوتهم الصلات تا اینکه مخصوصا زمانی که صحابه دیگر تایید کنند که لا تفوتهم الصلات تا نمازشان فوت نشود و کان مستندهم هو المصلحه و دفع المفسده المترتبه على بقاء الأمر على ما كان عليه في عهد النبي وأبي بكر وعمر ومستندشون إنجا اینجا بود ودفع مفسده بود دفع مفسده كي اگر این کار رو نمی کردند اگر امرو آنطور که در زمان رسول الله صلی الله علیه و ابو بکر و عمر می بود میگذاشتن مفسده برش می اومد و کما یکون الاجماع على حکم واقعه يمكن ان يكون على تأويل نص أو تفسيره أو تعلیل حکم النص میگه اجماع همان که بر یک حکم واقع شده میاد ممکن است که بر تعویل یک نسی اجماع بشه یا تفسیرش یا تعلیل آوردن برای حکم نس که آقا علت در این نس علت حکم این بوده اجماع بشه برای پیدا کردن علت در حکم مثل بحث قیاس که میاد حجیت اجماع چه است آیا اجماع حجت است اذا اقد الاجماع على النحو السابق المطلوب بان اتفقت الاراء المجتهدين جميعا على حكم واحد في واقعة صار الحكم ملزما واجب الاتباع ولا تجوز مخالفته اینه جواب این مسئله زمانی که اجماع به شکل سابق و به شکل سابق مطلوب که گفته شد بسته شد به گونه ای که آراء مجتهدین همشون بر یک حکمی در واقعی متفق شد آراء مجتهدین همگی روی مسئله اتفاق شد صار الحکم ملزما در این حالت اون حکم الزامی میشه واجب الاتباع میشه و مخالفت کردنش جایز نیست و لیس لأهل ای اصر تال ان ينقضوه و اهل هیچ اصری که آینده میان این تالن در اصل تالیون هست مثل دائی که میشه دائن ناقص اسم فائل هست شده زمانی که الفلام نداشته باشه این این حالت رخ میده تالن یعنی آینده از تالی از همون یلی بله از یلی یعنی بعدن اومدن أن ينقضوه ميجي نيست ونيست حق اهل هيج أسري رو كآين دميات كأون اجماع قبلي رو ناقض كنند لأن الحكم الشرعي أصبح حكما قضئيا لا مجال لمخالفته ولا لنسخه زیرا که حکم شرعی دیگر حکمی قطعی گشته است و مجالی برای مخالفت با آن و نسخ کردن آن وجود ندارد وثبت المراد به على سبيل اليقين ومراد بآن بشكل يقيني ثابت شده است كالقرآن القرآن ما نند خود قرآن و گشته است إن اجماع لكن اذا كان اذا كان الدليل الاجماع قطعيا لكن زماني که دليل اجماع دليل قطعی باشد لم يكن الاجماع حجة مستقلة بل مقويا للدليل در این حالت اجماع حجتی مستقل نیست بلکه تقویت کننده دلیل است و اذا کان دلیل اجماع ظنیان کان دلیلا مستقلا و زمانی که دلیل اجماع دلیلی زنی باشد در این حالت اجماع دلیلی مستقل است یک فی الاستدلال به یعنی کافی است که انسان به خود اجماع استدلال کند ولا حاجت للرجوع الى ذلك الدلیل المستند اليه و نیازی به بازگشت به اون دلیل مستند اليه وجود ندارد اون دلیلی که اجماع بش استناد کرده وليس معناه انه ينشئ من ذاته حكما شرعيا معنای اجماع نیست که خودش ذاتا میاد یک حکم شرعی رو به وجود میاره لان شرع فی الحقیقه هو مصدر التشریع زیرا که شرع حقیقتا مصدر تشریع می باشد یعنی معنای این سخن این نیست که اجماع ذاتا خودش حکم شرعی رو به وجود میاره بلکه اجماع میاد اون حکم رو کشف میکنه در حقیقت خود شریعت است که مصدر قانون گذاریه در حقیقت خود دین هست خود شریعت است که مصدر چه هست و اجماع اومده حکم شرع رو بیان میکنه یعنی حکمی رو به وجود نمیاره حکمی بله خود دینه بله یعنی خب خب بگو آقا شما ببین اجماع مصدر قانونگذاری نیست دین مصدر قانونگذاری موقعی که ما میگیم اجماع شده معنیش این نیست که پس اجماع اومده حکم حکمی رو به وجود آورده بلکه همان حکم شریعت رو چکار کرده است بیان کرده و اجماع معنیش اینه که امت محمد بر گمراهی جمع نمیشن موقعی که اجماع رخ داده پس معنیش اینه که حکم شریعت این بوده حکم شریعت این بوده و حجیت الاجماع عند اکثر العلماء حجت قطعیت حجیت اجماع نزد اکثر علما حجتی قطعی به حیث یکفر و مخالفه بگونه ای که تکفیر میشه مخالف اجماع او یضلل و یبدع یا اینکه گمراه و تبدی میشه اونی که با اجماعی مخالفت کنه اذا نقل الینا نقلا متواترا البته زمانی که اون اجماع اجماع رون مسئله به شکل متواتر نقل بشه آره اینو این در حدیث هم اینجوریه دیگه در حدیث هم علما با هم دیگر اختلاف دارن که در زنی و قطعی فرق است کسی قطعی رو انکار بکنه کافره این به اجماعه این از این زاویه داره میگه اما اذا نقل الینا طریق الاحاد اما زمانی که اجماع به طریق احاد نقل شد او کان اجماعا سکوتی یا اجماع اجماع سکوتی بود چنین مورد اتفاق تمام علما نیست اجماع سکوتی فانه لا يفيد الا الظن بالحكم دون القطع به اگر چنین بود اون موقع فقط ذن رو افاده میکنه نه قطع رو و تحقیق لدى بعض العلماء كالآمدي وإمام ال... كالآمدي وإمام الحرمين والإسنوي وابن الحاجب أن منكر الإجماع لا يكفر إلا إذا كان مشهورا للعوام كالعبادات الخمس میگه تحقیق به نزد بعضی از علما مانند اینایی که نامشون برده شد این است که منکر اجماع تکفیر نمی شود مگر زمانی که مشهور باشه برای عوام مانند عبادات خمس و وجوب اعتقاد به توحید و رسالت یا نبوت و نحوه من ضرورات دین و امثال این چیزا که از ضرورات دین هستند او اعتراف و شخص بالاجماع یا اعتراف کردن شخص به اجماع و اقر صدق المجمعین فی النقل ثم انکر ما اجمعو أو اعترف الشخص بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه يا إنك اعتراف كرد شخص بإجماع يا اقرار كرد صداقة اجماع کنندگان رو در نقل ثم أنكر ما اجمعوا عليه سپس ومدو إنكار كرد ومد اعتراف كرد بإجماع اقرار كرد كإن نقل صحیحه سپس اومد انکار کرد بله لأن هذا الانكار و تکذیب آئل الى تکذیب شر چون این انکار و تکذیب برمیگرده یا منجر میشه به تکذیب خود شر و من کذب الشرع و من کذب الشرع کذبه هست و من کذب شرع کفره و کسی که تکذیب کرد شرع را کافر میشه خب وأدلة حجية الإجماع من القرآن والسنة ما يلي أدلة حجية بودن إجماع چه هست؟ اینی که آقا اجماع حجت است دلیل چه هست؟ القرآن يك القرآن يك دليل أضل القرآن هست ورد في القرآن الكريم عدة آيات تدل على حجية حجية إجماع الأمة الإسلامية وارد شده در قرآن الكريم تعدادی از آيات كدلالات بر حجية اجماع أمة الإسلامية میکنند از قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا و هر آن کس که مخالفت کند پیامبر را بعد از آن که هدایت برای آن واضح گشته است و پیروی کند راه راهی جز از راه مؤمنان را به همان سمتی که روی کرده است او را وا میگذاریم و وارد جهنمش میکنیم و بعد بازگشتی است والمعنی ان الله تعالی جعل اتباع غیر سبیل المؤمنین که مشاقت الله رسوله معنای این این هست که الله متعال قرار داده پیروی کردن راه غیر مؤمنین را مانند مخالفت با الله و رسول پس معنیش این است هر کس پیروی کند <coughs> غیر راه مؤمنین را این به مانند این است که با الله و رسول مخالفت شده ای معاداتهما یعنی مخالفت با آنها لترتیب جزاء واحد لهما چرا معناش این هست چون جزای هر دوتا یکی جزای اونی که غیر سبیل مؤمنین و الله و رسول مخالفت کنه جزایش همینه که جهنمه و هو ترکه مع اختیاره الفاسد و ادخاله جهنم عقوبتا له و این این هست که الله متعال اونو به حال خودش ترک میکند با اختیار فاسدی که داشته و در جهنمش وارد میکنه به خاطر عقوبتی است براش وإذا كانت مشاقة الله ورسوله حراما فاتباع غير سبيل المؤمنين حرام زمانی که مخالفت کردن با الله و رسول حرام باشه پس اتباع کردن غیر سبیل مؤمنین هم چه هست؟ حرام است و اذا حرم اتباع غیر سبیلهم فاتباع سبیلهم واجب و زمانی که اتباع غیر سبیلشان حرام باشه پس اتباع سبیلشان واجبه و یلزم منه کون الاجماع حجتا و از این چیز این چیز الزامی میشه که اجماع حجت است لان سبیل شخص هو, اخت... هو ما یختاره من القول او الفعل او الاعتقاد چون منظور از سبیل مؤمنین منظور از سبیل شخص یعنی اون چیزی که اختیار کرده از سخن و قول و اعتقاد منظور نه این که این راهی که مؤمنون مثلا باش میرند بندر منظور این راه نیست منظور قول و فعل و اعتقادشه و من الآیات قوله سبحانه و از جمله آیات دیگه که دلالت بر اجماع حجیت اجماع میکنن این آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید رسول را و اولو الامر را ازتان از خودتان یا الامر تان را فکما امر الله بطاعته و طاعت رسوله امر المؤمنین بطاعت اولو الامر همان که الله به اطاعت خودش و اطاعت رسولش دستور داده مؤمنین رو به اطاعت اولو الامر هم چکار کرده دستور داده و اولو چه کسانی هستند و اولو الامر الشأن فی سیاستی و سلطتی هم الحکام اولو در سیاست و سلطنت حکام هستند ولی در و فی الاجتهاد الفتوه فی الدین هم العلماء المجتهدون اما در اجتهاد و در فتوای در دین اولو الامر مجتهدين هستند فاذا اتفق اولو الامر في الاجتهاد التشريعي وهم أرباب الاجتهاد على حكم وجب اتباعه والالتزام بحكمهم وتنفيذه بنفس القرآن میگه زمانی که اولو الامر در اجتهاد شرعی اتفاق کردند و آنها صاحبان اجتهاد هستند بر حکمی زمانی که بر حکمی اتفاق کردن واجب است اتباعش و, ملتزم بودن به حکم آنان و اجرا کردن آن حکم با نص قرآن کریم به دلیل قوله تعالی ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم و اگر اون مسئله رو باز میگرداندن به رسول و به اول الامر از آنها به راستی که میدانستند جواب اون مسئله رو کسانی که استنباط میکنند ازشان مجتهدون اونو میدونستن علما اونو میدونستن. دو پس اینو اینو میگه که به مجتهدین بازگردانده بشه و موقعی که مجتهدین هم جواب دادن باید چی میشه پیروی بشه دو از سنت النبویه سنت نبوی هم دومین دلیل برای حجیت اجماعه ان إن ما اتفق عليه المجتهدون إن ما اتفق عليه المجتهدون هو إنه بالغ إن ما اتفق عليه المجتهدون هو حكم الأمة آنچه را که مجتهدون امت بران اتفاق کرده اند حکم امت است لأنهم في هذا الاختص... في هذا الاختصاص ممثلوها زیرا در این مسئله در این در این مسئله مجتهدون نمایندگان امتند ممثلین نماینده وقد وردت عدة احادیث صحیحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على اسمة الأمة من الخطا میگه تعداد احادیث صحیحی از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده است دلالت بر اسمت امت از خطا میکند و هی لم تتوافر تتواتر بألفاظها وآحادها لكن القدر المشترك بينها بي قدر مشترك بينها وهو اسمة الأمة من الخطأ متواتر لوجوده في هذه الأخبار الكثيرة وهذا, وهذا هو التواتر المعنوي وهو كالمتواتر اللفظي في إفادة العلم بما يدل عليه میگه تعداد احا... تعدادی از احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده است دلالت بر اسمت امت میکنه از خطا و این احادیث اگرچه با الفاظشون به, متو... تواتر لفظی نرسیدند لیکن اشتراکی بین آنها وجود داره و اون این هست که یعنی همه در این چیز مشترکند که امت از خطا معصومه امت زمانی که اجماع بکنه بله اجماع امت میگه این کار هم و این متواترون این خودش یک متواتره لوجوده فی هذه الاخبار کثیره چون این مفهوم در اخبار زیادی وارد شده در احادیث زیادی وارد شده و هذا هو التواتر المعنوی و به این میگن متواتره معنوی تواتر معنوی یعنی در لفظ الفاظ با همدیگه مشترک نیستند الفاظ با همدیگر اما معنا در همه یکیه معنا در همه یکیه و هو کالمتواتر لفظی و متواتر معنوی مانند متواتر لفظی است فی افاده العلم بما يدل علیه در افاده علم به اون چیزی که دلالت میکنه پس متواتر معنوی در دلالتش به مانند متواتر لفظی است من هذه الاحادیث از جمله این احادیث لا تجتمع امتی على خطا، امت من اجماع بر خطا نمیکنه ان الله لا یجمع امتی على ضلالت و يد الله مع الجماعه الله امت ما بر گمراهی جمع نمی کند دست الله متعال با جماعت است لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله همواره گروهی از امتم بر حق پیروزند ضرر نمیرساند آنان را کسی که با آنها مخالف باشد یا کسانی که با آنها مخالف باشند حتی یأتی امر الله تا امر الله بیاید من فارق الج... یعنی تا قیامت من فارق الجماعة شبرا فما... فمات الا مات ميتة جاهلیه اینجا جمله باید یک نقصانی داشته باشه هر کس جماعت رو یک وجب ترک کند پس نمی میرد مگر مردنی از نوع جاهلیت ان الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد این حدیث هم در این مفهوم است شیطان همراه یک نفر است و او از دو نفر دورتر است تا برو سه نفر و بیشتر و قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن آنچه که مسلمانان به اجماع حسن ببینند پس او در نزد الله حسن است و هذا كله دلیل واضح على ان اتفاق كلمة المجتهدين مبني على الحق والصواب و تمام اینا دلیلی واضح بر این است که اتفاق سخن مجتهدان بنای بر حق و درستی است ولولا ذلك لم اتفقوا اگر چنان چنین نمی بود اتفاق نمی کردند ما اختلاف انظارهم وتباين بيئاتهم وتفاوت استعدادهم وقدراتهم العلمية میگه اگر چنين نمی بود اتفاق نمي کردن با وجود نظریه های مختلفشون جو متفاوتشون استعدادهای متفاوتشون توانهای علمی متفاوتشون اون موقع اتفاقی نمی کردن ولی بله لا دیگه فقط يكسف مونده این انواع الاجماع الاجماع بحسب طريقة تکوینه نوعان اجماع بر حسب نوع بسنش بر دو نوعی اجماع صریح و اجماع سکوتی یک اجماع صریح دو اجماع سکوتی والاجماع الصريح اجماع صریح کدومه هو ان تتفق آراء المجتهدين باقوالهم وافعالهم على حكم في مسألة معينة اجماع سریح اینه که آرای مجتهدین با اقوال و افعالشان بر حکم مسئله معین متفق باشه آرا اقوال و افعالشان که این یجتمع العلماء فی مجلس واحد و یبدی کل, من منهم رأیه صراحة فی, مسئل فی المسئلتی مانند این که علما در یک جمعی جمع شوند و هر یکی از آنان رأیش رو صراحتا در مسئله بگوید و تتفق و تتفق الآراء وتتفق الآراء على حكم الواحد إن تتفقا آه، معتوف بأن كأن يجتمعها هست و آراشون هم بر متفق شوات او ان يفتي كل عالم في المسألة برأي وتتحد الفتوى على شيء واحد يا إنك حر عالمي در مسألة رأي را فتوى دهد ولي فتوى بر یک آخرش متحد بشه وهو حجة بلا خلاف عند الجماهير و اجماع سریح حجت است بدون اختلاف در نزد جمهور و این حجت هست یعنی این که فتواشون متحد بشه بدون اختلاف در نزد جمهور والاجماع السكوتي اما اجماع السكوتي هو ان يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولا في مسألة ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غیر انكار اجماع سکوتی این است که بعضی از مجتهدین در اصلی واحد قولی رو در مسئله ای بگویند و دیگران بعد از مطلع شدن بر این سخن سکوت کنند و انکار نکنند و فیه للعلماء آراء اهمها اثنین در مورد اجماع سکوتی علما آرائی دارند مهمترین اون آرا دو تا می باشند اتجاه للمالکیه و شافعیه یک دیدگاه مالکیه و شافعیه لا یکون اجماعا ولا حجتا اجماع سکوتی اجماع نیست و حجت نیست و اتجاه للحنفیه والحنابله و دیدگاه حنفیه و حنابله یعد اجماعا و حجتا قطعیتا اجماع هست این و حجت قاطع هست أما أصحاب الاتجاه الأول منكرو الإجماع السكوتي اما صاحبان دیدگاه اول اونایی که اجماع سکوتی را انکار میکنند فاستدلوا على رأيهم بأن سكوت باقي المجتهدين لا يعد قرينة على موافقتهم على ما سمعوا استد... چنین استدلال کرده اند بر نظریهشون که سکوت باقی مجتهدون سکوت مجتهدین باقی مانده لا يعد قرينة على موافقتهن على ما سمعوا قرینه حساب نمیشه بر این چیز که پس موافقت کردن بر آن چیزی که شنیدند میگه این سکوت قرینه بر توافقشون بر آن چیزی که شنیدند نیست گروه منکرین میگند لاحتمال ان يكون السكوت لعدم الاجتهاد في المساله بخاطر خاطر این احتمال که سکوتشون بخاطر عدم اجتهاد در مسئله باشه او خشیه أو خشية ومهابة للقائل يا بخاطر ترس أو تجنبا لضرر فيما لو أظهر رأيه یا بخاطر خاطر دوری کردن به ضرری که اگر چنانچه رأیش رو ظاهر کند ضرری بیاد او لاعتقاده ان القائل مجتهد و کل مجتهد مصیب یا سکوت کننده این اعتقاد رو داشته باشه که گوینده مجتهد بوده و هر مجتهدی میتونه قولش درست باشه ونحو ذلك من الاحتمالات التي تمنع من أن السكون من أن السكوت علامة الرضا والموافقة على الرأي المعلن واحتمالات احتمالات دیگه مانع از مشان كي سكوت علامة الرضا رضا باشه و علامت موافقت باشه بر اون اعلام شده باشه نه چون خودش در این مسئله اجتماع اجتهاد نکرده یا یکی از برداشتا و اما اصحاب الاتجاه الثانی و اما صاحبان دیدگاه دوم چی میگن و هم مثبتو حجیت الاجماع سکوتی و یعنی اثبات کنندگان حجية إجماع سكوتي فاستدلوا على رأيهم بدليلين اینا هم برای نظر خودشون استدلال کردن دو دلیل رو یک ان سماع رأی كل مجتهد متعذر عادتا این گروه گفتن شنیدن رأی هر مجتهد عادتا ممکن نیست وإنما العادة انتشار الفتوى من بعض العلماء وسكوت ال وسكوت ال باقین عادت این است که فتوا از بعضی از علما منتشر میشه و دیگران چکار میکنن سکوت میکنن دو ان العادة في كل عصر ان يفتي اكابر العلماء في الحادثة ويسكت الاصاغر تسليما وموافقة لهم فيكون السكوت موافقة ضمنية عادت بر این است در هر عصر که بزرگان علما در حادثه فتوا دهند و کوچکترها جهت تسلیم و موافقت با آنان سکوت کنند پس سکوت موافقتی است ضمنی این دلیل گروه دوم بود والظاهر أن الإجماع السكوتي حجة إذا وجدت أمارة على الرضا والموافقة وانتفت الاحتمالات التي تمنع من اتخاذ السكوت موافقة ظاهران است این قول ظاهر رو میگه میگه ظاهران است که اجماع سکوتی حجت است زمانی که علامت نشانه رضایت و موافقت یافت شود و اون احتمالاتی که مانع از اتخاذ سکوت میشوند برای موافقه اون احتمالات هم منتفی باشند اون احتمالات وجود بله بله اون احتمالات قبلا اون گروه اول گفته بودند بله بله که قول المجتهدی فرغ من البحث مانند این که مجتهد از بحث فارغ شده باشه همون جایی که رب داره به اونی که لعدم الاجتهاد فی المسئله او سکت تقیتا یا از روی تقیه سکوت کرده او سکت مجاملتا او مهابتا او خوفا من ذی بأس و سلطان و نحو ذلك یا اینکه سکوت کرده به خاطر چاپلوسی یا به خاطر ترس یا به خاطر کوتاه آمدن یا ترس از زورداری و حاکمی و امثال این عذرهای دیگر لان اغلب اجتماعات الصحابة لا يمكن فهمها إلا على هذا النحو من تصريح بعضهم برأيه وإعلانه وسكوت, وسكوت بقية المجتهدين میگه زیرا اغلب اجماعات زیرا اغلب اجماعات صحابه فهمشون بر همین نحو بوده بر همین شکل بوده یعنی <coughs> بعضی اونا اومدن رأیشون رو سراحتا گفتن و اعلام کردن و دیگران هم چکار کردند سکوت کردند لذا استاد زهیلی این نظریه رو ترجیح دانسته که سکوت اجماع سکوتی اگر اون نشانه ای از رضایت و موافقت سکوت کنندگان وجود داشته باشه و اون, احتمالات دیگر که ذکر شد منتفی باشه میگه سکوتی اعتبار داره زیرا که اجماع صحابه به این شکل بوده زیرا که اجماع های صحابه به این شکل بوده فإن لم تتوافرت القرينة على الرضا كان الإجماع السكوتي حجة ظنية فقط اگر قرینه ای بر رضایت یافت نشد اون موقع اجماع سکوتی حجت زنی است فقط امکان انعقاد اجماع آیا واقعا این امکان وجود داره که اجماع بسته بشه یا نه قال النظام وبعض المعتزلة وبعض الشيئة إن الإجماع غير ممكن عادة بدليلين نظام بعضی از معتزلیه و بعضی از اجماع عادة ممكن نيست بدو دليل يتوقف وجود الإجماع على اتفاق المجتهدين في عصر من العصور ولا بد لتحقيق ذلك من أمرين وجود إجماع بر اتفاق مجتهدين در أسري أس آسرها متوقف است ولا بد لتحقيق ذلك من أمرين وبراي إنهم اتفاق دو امر باید محقق باشه يك هما معرفة أشخاص المجتهدين وقت حدوث الواقعة في بلاد الإسلامية ومعرفة آرائهم دو ومعرفة آرائهم وكلاهما متعذر میگه اون اتفاق با دو چیز رخ میده یکی شناخت مجتهدين به وقت حادث, حادث شدن اون حادثه در سرزمین های اسلامی به وقت رخ دادن اون حادثه در سرزمین های اسلامی دو شناخت آرای تمام مجتهدین و کلاهما متعذر و هر دو تا این دو چیز ممکن نیستند. آقا شما بیاید تمام مجتهدین دنیا رو میگه شناسایی کنید این ممکن نیست میگه زمانی شما هم بیاید تمام آرای مجتهدین رو هم بدونی این میگه ممکن نیست بله از این زاویه میگن بریم جلوتر لانه لا يوجد الضابط المعروف المحدد لمعرفه المجتهد من غير المجتهد میگه زیرا اون ضابطه معروف و تعیین شده برای شناخت مجتهد از غیر مجتهد هم وجود نداره ضابطه ای که مجتهد از غیر مجتهد تعیین بشه هم همچنین ضابطه وجود نداره ولأن العلماء متفرقون موزعون في البلاد وزیرا که علما پراکنده در شهرها و غیر محصورین في بلد واحد و در یک شهر نیستند فلا يتيسر جمعهم ولا معرفة آرائهم بطريق يوثق به پس ميسر نیست جمع آنان ولا شناخت نظرياتشان بشكل موثق بشكل شکلی موثق اعتماد کرد دو إما أن يكون دليل المجمعين قطعيا لا يحتمل التأويل التأویل چیز سن اینه که میگه یا اینکه دلیل اجماع کنندگان قطعی است که تعویلی دران احتمال احتمال تعویلی دران نیست و اذن یکتفی به عن الاجماع اگر چنین باشد اکتفا کردن به اون دلیل کافی است دیگه اجماعی نیاز نیست وإما أن يكون دليلا ظنيا يا اینکه دلیل مجمعين دليلي ظني باشد وحينئذ يتعذر الاتفاق بحسب العاده در این صورت هم معمولا بر حسب عادت اتفاق آه، ممکن نیست چرا؟ لأن الدليل الظنية مسار الاختلاف بسبب اختلاف وجهات نظر وجهات نظر المجتهدين واختلاف عقولهم وتفاوت استعدادهم للاعتراف بالحق مع اختلاف الدوافع والبواعث الذاتية والمذهبية لدى كل واحد منهم فلا يتعتى الإجماع ولا يمكن انعقاده میگه در این صورت هم بر حسب عادت اتفاق معذور است برای اینکه دلیل زنی محل اختلاف است به خاطر اختلاف وجهه نظر مجتهدین و اختلاف عقلهایشون تفاوت بودن استعدادشون برای اعتراف به حق با مختلف بودن علتها و انگیزه های ذاتی و مذهبی در نزد هر یکی از مجتهدین پس اجماعی رخ نمیدهد و انعقاد آن ممکن نمی والجواب عن هذه الادله استاد که خودش نظرش با این دو با اینا گروه فرق میکنه جوابشون اینجوری میده میگه والجواب عن هذه الأدلة أنها مجرد شبهة يشبه وتشكيكات في أمر حدث فعلا فلا يلتفت إليها جواب این است که این ادله صرف شبهه هستند و تشکیک هستند یعنی يعني آنچه که انسان رو به شک بیاندازه در امری که عملا رخ داده است یعنی در اجماعی که عملا رخ داده است پس به این شبهه ها توجه نمیشه واستدل جمهور العلماء على امکان الاجماع عادتا جمهور علماء بر ممکن بودن اجماع عادتا استدلال کرده اند استدلال کردن جمهور علماء بر ممکن بودن اجماع عادتا به انه قد وقع فعلا چون گفتن عملا اجماع رخ داده پس عادتا رخ میده وليس ادل على الجواز من من الوقوع و قویتر بر جواز از وقوع چیزی وجود نداره که عملا واقع شده فقد اجمع الصحابه على قتال مانعی از زکات حالا مثلا امثله شو میاره عملا میگه صحابه اجماع کردند بر قتال مانعین زکات و على جمع القرآن في مصحف واحد و بر جمع قرآن در یک مصحف وعلى تحريم الربا في أصناف الستة وبر تحريم الربا درون ششتيس وعلى بطلان زواج المسلمة بغير المسلم وبر باطل بودن ازدواج الزن مسلمان با مرد غير مسلمان وصحة الزواج من غير تسمية المهر مهر وصحيح بودن ازدواج بدون تعيين كردن ونام بردن مهريه وحرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في الزواج و بر, و بر حرام بودن جمع کردن در ازدواج بین زن و امهش بین زن و خالش در ازدواج و تحریم شحم الخنزیر و بر حرام بودن گوشت خوک و على اعطاء الجدة السدس فی المیراث و بر دادن مادر بزرگ یک ششم را در میراث و حجب ابن الابن بالابن فی المیراث و محجوب شدن ابن الابن بوسيله ابن در میراث و على منع بیع الطعام قبل قبضه و بر منع کردن فروختن خوردنی قبل از قبضش و نحو ذلك من الاحکام و و امثال این چیزها در احکامات دیگر ويمكن انعقاد الإجماع اليوم من طريق المؤتمرات والندوات التي تدعو إليها الحكومات أو المجامع الفقهية على أن يتم الاختيار على وفق الضوابط الشرعية في اختيار أهل الحل والعقد أو أهل الاجتهاد من المرموقين المشهورين في كل بلد إسلامي دون مجاملة ولا محاباة وإمكان دارد انعقاد اجماع امروزه از طریق کنفرانس ها و مجلس هایی که حکومت ها یا مجمع فقیه ها دعوت دهند ولی بگونه ای که اختیار بر اساس چارچوبه های شرعی باشه در اختیار کردن اهل حل و عقد در اختیار کردن اونایی که فتوا میدند بله بله از اون علمای نامدار مشهوری که در هر شهر اسلامی وجود دارند بدون چاپلوسی کردن بدون طرفداری کردن بدون سهلنگاری کردن وقوع الاجماع بالفعل حالا مثلا شما میبینید امروزا خیلی از حکومت ها اون مثلا علمایی رو دعوت میدن برای فتوا که با نظریات حکومت نزدیکند این این رخ میده همه چیز باید در نظر گرفته بشه مثلا اصلا اصلا حکومت دنیا بلا استثناء مسلم است اونی که اللحاظ سیاسی باشون نزدیکتره به عنوان مثلا مفتی ها الان اون بحث اجماع جدایه به عنوان مفتی ها انتخاب میکنند و خود علما هم تقریبا تقریبا البته کل دنیا رو نمیگم خود علما هم معمولا زیاد نمیتونن نزدیک بشن با توجه به این سیاست هایی که امروز در دنیا وجود داره البته این نظریه خلاصه اصولیونی هست که در دیگر کتاب ها مطرح میکنند وقوع وقوع الاجماع بالفعل مرموق یعنی نامدار اهل الحل والعقد اونها حل میکنند عقد قرار اهل حل و عقدن دیگه اهل علما وقوع الاجماع بالفعل در آخرین صفحه میگه که اجماع فعلا رخ داده است يرى جمهور العلماء أنه وقعت إجماعات كثيرة من الصحابة وغيرهم جمهور العلماء چنین ديدان كإجماعات اجماعات الصحابة از صحابه و غیرشان داده است كما هو واضح في كتاب مراتب الإجماع لابن الحازم أمان تركين مسألة واضحة در كتاب مراتب الاجماع ابن حزم رحمه الله مثل الاجماع على اعطاء الجدة السدس في الميراث مانند اجماع کردن بر دادن مادر بزرگ یک شیشم را در میراث امثله رو دیگه میاره این کتاب مال ابن حزمه ابن حزم ظاهری و الا منع بیع الطعام قبل قبضه و بر من کردن فروختن طعام قبل از قبض کردن آن و علا تحریم شحم الخنزیر قیاسا على لحمه و بر حرام بودن پیه یا پیه خوک قیاس بر گوشتش و علا وجوب ضمان المخصوب بالمثل او بالقیمه یا بر وجوب زامن بودن آنچه که غصب شده به مثل یا به قیمت یعنی اگر چیزی رو که غصب کرده بود تلف شد زامن مثل یا قیمتشه وعلى بطلان زواج المسلمة بالكافرين توزيد دادم وعلى صحة عقد الزواج من غير تسمية مهر ينار توزيد دادم وعلى حرمة الجمع بين المرأة وأمتها أو خالتها في الزواج وعلى وجوب العدة بموج الزوج ونحو ذلك واجب بودن إدي بمرق شوهر ومما يعتمد على نص شرعي الزملة جمله ديگر دیگر اعتماد بر نص شرعي ميكونند ببين از جمله اجماعهای دیگه ای که اعتمادشون بر نص شرعی بوده و هذا لا مجال للبحث فيه و این مجالی برای بحث درشون نیست اما الاجماع اون مسائلی بودند که در مسائل اجتهادی بحث نبودند اجتهاداتی که اعتماد بر دلیل کرده بودند بله بر مستند بودند اما الاجماع فی المسائل تل البحتة اما اجماع در مسائل اجتهادی خالص فلا يمكن ادعاء الاجماع عليها بسهوله امکان ادعای اجماع در این نوع مسائل سادگی ممکن نیست و کل ما يمكن قوله و بیشترین چیزی که میشه در این مورد گفت اینه که هو ان هناك كثيرا من الآراء لا يعلم فيها خلاف بين الصحابه وغيرهم بسیاری از آرا وجود داره که اختلافی در در آنها بین صحابه و غیرشان وجود ندارد و هذا عند الجمهور داخل في الاجماع الظني لا القطعي و این در نزد جمهور داخل در اجماع ظنی میشه نه قطعی ويمكن إيراد مثال على الإجماع المجرد وهو مشروعية المضارعة وإمكان دارد وارد کردن مثالی بر اجماع مجرد و اون مشروع بودن مزاربه هست فقد اجمع العلماء ولا جوازها علماء بر جوازش اجماع کردند وليس هناك نص صحيح عليها و نص صحیح بر آن وجود ندارد و كل ما في الامر ان الناس تعاملوا بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مردم در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم این معامله رو این کار رو انجام دادند فأقرهم عليها ولم ينكرها عليهم وفي پیامبر هم آنها رو تایید کرده اقرارشون کرده و إنكار رو قال الامام الشافعي امام شافعي رحمه الله فرمودان ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له اجماع مسئله ای که درش اختلافی دانسته نمیشه گفته نمیشه که پس درش اجماع وجود داره و اما المراد بقول الامام احمد اما منظور این سخن امام احمد چیه که خیلی مشهوره میگه من ادعا اجماع فهو کاذب هر کس ادعای اجماع کنه او دروغ میگه منظور امام احمد اینه که آیا خود اجماع رو قبول نداره یا منظوری دیگر داره استاد بزرگوار ما اینجوری توجیهش میکنه فهی حمل الناس على التثبت من نقل الاجامی والتأكد من حدوثها دون مجرد ادعائها من غیر اطلاع عليها ومن غير موافقت الاخرین على صحة النقل ثبوت الخبر میگه این سخنه امام احمد به خاطر اینه که مردم رو وادار به این میکنه که در نقل کردن اجماع و در متأکد شدن از رخ دادن اجماع یقین داشته باشند محکم باشند تثبت داشته باشند نه اینکه فقط بیان ادعا کنند بدون اطلاع داشتن بر آن و بدون موافقت و تعیید دیگران باشه بر صحیح بودن نقل و ثبوت این خبر یعنی همین جوری بیان بگم آقا اجماع در این مورد رخ داده در اون مورد رخ داده لذا امام احمد این سخن رو گفته تا اونی که بیاد اجماعی رو نقل کنه خوب مواظب نقلش باشه خوب مواظب نقلش آیا واقعا در این مسئله اجماع شده یا نه همینجوری مثل احادیث ضعیف در مورد اجماع هم هر کسی از یه سمتی میاد چکار میکنه ادعای اجماع میکنه ولیس مراده انکار وقوع الاجماع منظور امام احمد انکار واقع شدن اجماع نیست وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين